Allah Đelešanu spominje u najodabranijem društvu. Tema ovog našeg današnjeg predavanja jeste islamsko bratstvo. Ja sam puno razmišljao šta da uzmem, koju temu da uzmem, međutim, meni se čini i na osnovu onoga što vidimo danas, kad je u pitanju opšte stanje muslimana, braćo, da je ova tema uvijek aktuelna. Mi smo vjerovatno slušali mnoga predavanja na ovu temu, ali ja sam ponovo na jedan drugačiji pristup, uzeo jedan drugačiji pristup, ponovo uzeo, uzeo ovu temu, jer je ona zaista neiscrpna i izazovna do sudnjega dana za sve one koji slijede Kur'an i Sunnet i koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Jer braćo, brat, moramo znati da je bratstvo u ime Allaha dželašanuhu najljepši dar i poklon od gospodara svijeta, od Allaha Đelešanuhu. To je blagodat, to je blagodat koja dostiže čak jedan stepen ili stepen svetosti u islamu. Kako je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, šta to znači? Kako je rekao Rasul sallallahu alaihi na oprosnom hađu za muslimane, vaše krvi, vaše časti i vaši meći su sveti kao što je svet ovaj vaš dan u ovom svijetom, u ovom svijetom mjestu ili odnosno, odnosno gradu. Dakle, i, i postoje drugi mnogobrojne predaje koje govore o tome da je čast muslimana i da je to muslimansko bratstvo svetije od Kjabe. I oskrnaviti čast muslimana gore je, tako kaže islamski učenjac, nego slušiti Kjabu. I Allah Đelešanohu nam govori na jedan najljepši način o islamskom bratstvu upozoravajući preko Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam muslimane sve generacije do sudnjega dana u kuranskom ajetu iz sura Anfal gdje kaže وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُ Kaže Allah Đelešanu u svome poslaniku da si ti potrošio sve što imaš u dunjalu. Sva bogatstva, sav novac, sve metode, sva sredstva da si upotrijebio da ujedini srca njihova, ti to ne bi uspio. Ti ne bi uspio ujediniti srca ljudi. Međutim, Allah je ujedinio, ujedinio njihova srca. Ili, kuranski ajet gdje Allah što kaže Zadkuru ni'mat Allahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa bejne kulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana. I sjetite se Allahove blagodati prema vama kada ste bili neprijatelji pa je on zbližio vaša srca, pa vas je on ujedinio i postali ste, postali ste braća. I bratstvo u ime Allaha Đelešanuhu je braćo imanska i duhovna snaga, duhovna snaga ummeta koja budi najljepša osjećanja, val, a mi to svi znamo, najljepša osjećanja u dubini, u dubini duše. I dakle, to su te veze koje se, ako su iskrene, ako su jake, osjećaju, osjećaju i one su produkt pozitivnih, pozitivnih kretanja među, među muslimanima. I posebno, kad je u pitanju ta pozitivnost, ogleda se u međusobnom pomaganju, pod pomaganju nesebič, nesebičnosti, samilosti, opraštanju, solidarnosti u teškim situacijama i tako dalje. Dakle, tako je bratstvo u ime Allaha Đalešanohu neodvojivo, tako smo vidjeli iz kuranskih hajeta, od imana i I on je stalni pratilac bogobojaznosti. I možemo slobodno kazati, nema islamskog bratstva bez imana. Niti ima imana bez bratstva. Niti je iman potpun bez, bez islamskog bratstva. Kao što nema prijateljstva u islamu bez bogobojaznosti, bez takvaluka. Dokaz za to, za ovo prvo. Dakle, dokaz da nema potpunog imana bez bratstva i obrnuto, jeste kur'anski ajet u sure Hujurat. Nama smo dobro poznat, gdje Allah Đelešanu kaže Innamel mu'minuna ihvatu, fa aslihu bejna Mu'mini su braća. Dakle, oni koji vjeruju u Allaha Đelešanu, oni su braća. I Allah spominje ovdje tu vezu, duhovnu vezu, imansku vezu, koja je jača od Allaha i od krvne veze. Krvna veza važi samo na dunjalu. Na dunjalu ko si ti meni brat ili sin ili otac i tako dalje i to prestaje. Kad umre sin babi, njegove, njegova ga najbliža rodina spušta u kabru. Gotovo. Oni koji su bili najbliži, koji su ga najviše voljeli, oni ga, oni ga zakopavaju. I s tim se zakopava svaka veza dunjalučka. Dunja, ali ako je bila ahiretska i dokaz drugi da nema prijateljstva bez bogobojaznosti, jeste da Allah što mu kaže الأخلاء يومئذ بعضهم الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين Tada će na stoga dana, na sudnjem danu, prijatelji postati neprijatelji jedni drugima. Osim koga? Osim bogobojaza. Osim bogoboja. Dakle, oni koji je na Dunjaluku vezalo i ujedinilo u jedan džemat, u jednu skupinu, imansko bratstvo i to prijateljstvo, ta veza, oni će biti i taj dan prijatelji jedni drugima, a kod koga to nije bilo, kod koga je bila dunjalučka veza, hala, sa njim je završeno. Sa njim je tada će biti neprijatelji jedni drugima, ako je neki dunjalučki sičar ujedinjavu na dunjaluku. I kada se odvoji, i kada se odvoji od bratstvo i prijateljstvo, od bogobojaznosti i imana, onda dolazi do veliki nesuglasica među muslimanima. Kao što je to slučaj danas sa ummetom. Kao se sviđa danas sa umetom. I kada se odvoji prijateljstvo od bogobojaznosti i obrnuto, onda ljudi postaju jedni drugima valulahi neprijatelji kod prve prilike. Ako se ukaže prilika da ja zaradim više od tebe, da postignem bolji uspjeh od tebe na dunjaluku, ja ću pogaziti te naše prijateljske veze, važne prijateljske veze, zbog tog, zbog tog dunjaluka. I dokaz, braćo, krnjavosti imana, kod onih koji nisu istinska braća na Allaha dželle šanu jeste hadis Rasula sallallahu alejhi ve sellem je kaže la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi niko od vas neće vjerovati istinskim imanom dakle ne misli se da nije vjernik uopšte nego nećemo ima biti potpun dok ne bude volio svome bratu što voli sebe odma pitanje za nas ovo Mi često puta prelazimo preko hadisa Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pročitamo svaka riječ poslanika sa sele. Kod istinskih vjernika ima težinu. Ima težinu, on o njoj razmišlja. Kaj poslan sam, neće od vas niko istinski vjerovati dok ne bude bratu volio što i samom sebi. Hajmo malo pogledat sami sebi u oči. Jel kod nas takvi stanje? Sa, ne moramo se javno izjasniti. Da je Bog do. Da je Bog do. prije ćemo prije ćemo dati odgovor da nije, nego, nego da jeste, nego da jeste. Dakle, nema potpunog imana bez, bez toga. I ljudska duša koja je odgojena braćana imanu i koja je pomiješana sa bogobojaznošću, kada se sretne sa sebi sri, s, rodnom dušom, sa sebi sličnom, odmah su bliske. Hvala kad čovjek vidi, ne samo zbog brade, kad vidi muslimana i nur na njegovu licu, mi se odmah razumijemo. Mi smo se nikad vidjeli ali naše se duše razumiju. Naše se duše razumiju, vallah je to istina, to je hak. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim, ljudi su poput metala, poput ruda, zlata ili srebra. Oni koji su bili najbolji u džahilijetu, su najbolji i u islamu kad se pouče vjeri. Ako je čovjek bio, mi znamo za ljude koji, kao što je bio Omer radijallahu ta'ala, bio poznat u džahilijetu, po svojoj hrabrosti, po, po, po, slali, ga, slali ga mušici kao svog izaslanika u mnoga plemena, dakle je bio uvažen kod njih, mada je činio mnoge grijehe kao pa muž, nije znao istinu, ali kada je prihvatio istinu takav, onda su to bedeni, onda su to ljudi istinske veličine, nosioci, nosioci akide. I zato se nas ljudi čude nogima, pa kada, uh, vidi ga, znam kakav je juče bio, i on danas da mi priča nešto. Da mi on danas govori o islamu, A vallahi svaki njegov potez se islamom. On se odrekao svog zahimijeta, odrekao se. A ovaj je samo zbog svojih slabosti, i zbog zavidnosti, zbog bolesti duše, neće da prizna da je on sad veličina. Neće da prizna da je on sad zaista pra... I kaže poslanik sa u nastavku, a duše su regrutovane vojske. Regrutovane vojske. Ako, su, ako, ako se nađu sa sebi srodnim dušama, spajaju se. Ako se razumiju, spoje se. Kako? Dakle, vjerujem Allaha, ti vidiš u Allaha. Duše se spoje, gotovo. Našli su se. A ako se ne razumiju, razdvoje se. Razdvoje se. I ne može mu'min s kjafirom. Ne može da ti priča najljepše priče. Da te podkupljuje ne znam čime. Ali on za tebe kjafir i tvoje ga srce mrzi dok ne posvjedoči da je samo Allah Bog i dok ne krene stazom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato bih spomenuo braća prije svega odlike islamskog bratstva odlike islamskog bratstva koje spome, da bi izvukli pouke, da bi iz, možda s nama svima poznati ovi neki hadisi a, i, i primjeri iz, iz sire poslanika i ashaba, ali da izvučemo i bret, da izvučemo pouku, jer često puta čovjek čita određeni ajet ili hadis, ali ne zna, ne zna izvući pouku, ili ne, ne vidi određenom trenutku, ne vidi određenom trenutku. Zato je Allah dao u lemu, dao je ljude koji znaju nekada će jedan alim, jedan da, jedan učenjak Allahovom voljom i dobrotom izvući iz jednog ajeta 50 pouka, dok će drugi izvući samo tri. Samo tri. Ti se ibretiš odakle ovome. Allahov dar. Allahov poslon. Onome ko se najviše Allaha boji, Allah ga obilato nagrađuje. Pa prva odlika jeste to da svim lica svijetla. I to je ono što primijete svi ljudi. Čak nevjernici. Čak nevjernici. Mi smo jedan put u Sarajevu sjedili u jednoj slastičarnoj, jedan albanac drži slastičarnu. I dolazili, on ne voli, njegovi, njegovi svi. Kao i, kao i ostali bošnjaci, kao, ne voli vradanje, kao vi ste vehabije, vi ste ovakvi, vi ste onaki. Ne znaju ljudi, moramo to razumjeti, moramo to razumjeti. Međutim, priznao je jednom bratu, kad je došao kod njega, da pojede kolače i da se njim popriča kao s muslimanom, kaj vallahi, vi ste meni drugačiji od svih ljudi. Vi mi izgledate najnormalniji ljudi. Najnormalniji izgledate. Zašto? Zato što čovjek vjerni živi dostojanstveno, ponosno, hvala i ponosno, i miran u duši, zadovoljan. Dok džahil, dok onaj koji je sve ono se slaže poslanika, makar bio najbogatiji insan, ti vidiš kod njega nemi, ti vidiš kod njega podočnjaki, ti vidiš kod njega da je on sav pogužvan od, od, od, od težine života. Allah jest i ne može nikako da se smiri. Ne može. A to je istina. Gdje Allah je mu kaže وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَ Onaj ko krene glavu od knjige moje, taj će s teškim životom živjeti. Teškim životom živjeti. Bez obzira ko bio. Bez obzira ko bio. Sigurno će mu život, život biti težak. Međutim, Allahu istinski robovi imaju svjetlo. Na to kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadijskoj bilježe Budavud, među Allahom i robovima ima onih koji nisu ni poslanici ni šehidi, ali će i na sudnjem danu zaviditi i poslanici i šehidi. Pa kažu, ja Rasulallah, ko su ti? Da im zavide i poslanici i šehidi, reći nam o njima, kaj to su ljudi koji su se voljeli u ime Allaha i A kaj nije i vezala nikakva materijalna veza. Dakle, nisu bili ništa po srodstvu, ništa po srodstvu, niti, niti je vezala materijalna veza, nije vezao i metak, i njihova lica su svijetla, i zbog teog svjetla neće se bojati onoga dana kad se drugi budu bojali, i neće tugovati onoga dana kada drugi budu tugovali. Ili, druga osobina, da im se opraštaju, opraštaju grijesi zbog toga. Pogledajte, braćo, koliko, koliko mi lahko možemo ući u dženu. Često puta mi kažemo, jeste tako, put do dženeta je težak, ali vidi samo jedna osobina, da je istinski posjedujemo. Da je muzima kako je lahko zaraditi Allahu milost. Kako je lahko zaraditi oprost, opro, oprost grijeha. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi taberi, kada se sretnu dva vjernika, dva muslimana i rukuju se, s njih spadaju grijesi kao lišće sa suhog drveća usred jakog vjetra. Usred, usred jakog vjetra. I opraštaju im se grijesi makar je bilo koliko orske pjene makar je bilo koliko morske pjene. I dalje, osobina tih i veličina njihova jest, i odlika jeste da će oni biti u hladovini Allahovog arša ili u Allahovom vladu onoga dana kada ne bude drugog vlada. Kada ne bude, kada ne bude drugog vlada. Kada znači, će Allah Đelešanuhu na sunjem danu reći gdje su oni koji su se voljeli samo u moje ime. Gdje da im stavim u moj vlad kad nema drugog vlada. I mi znamo za hadis iz drugih poslanika alejhi ve sellem je govorio sedam osoba koje će Allah staviti u svoj hlad. A jedna od, jedna, jedna od tih skupina jeste i oni koji se voljeli samo u ime Allaha, u ime Allaha Đelešanu. Zatim, to su oni koji kušaju slast imana. Ovo je, braćo, vrlo bitno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Salat man kunna fihi wajada bihinna halawat halawatul iman." Kod koga se nađe troje, kod koga se nađe troje, osjetit će slast imana. Bez toga neće osjetiti slast imana. A kod koga bude ovo troje, osjetit će slast imana. En yakuna Allahu wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Prvo, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalo. Od svega ostalog. Zatim, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. I da voli brata muslimana, ni zbog će drugog, nego samo ima Allaha dželle šanuhu. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار إذا مرضي بورة تكون فيرسلو كاو شو مرضي بودي باشن وبودي باشن واتر Zato ćemo, brato, braćo, spomenuti još šartove islamskog bratstva prije nego što navedemo divne primjere, divne primjere iz života onih koji su nas pretekli dobro iz života Selefa. Prvo, prvi, da bi islamsko bratstvo bilo uistinu tako. ono mora biti isključivo dakle u ime Allaha Đelešanuhu a to se neće desiti dok nas ne bude vezala samo ta imanska veza ako nas bude vezao bilo kakav dunjalučki interes to se bratstvo neće pokazati dokaz zato je hadis poslanika sallallahu veselne gdje kaže šta pošao čovjek pošao čovjek u jedno selo pa Allah poslao meleka ili kada je pitao ga kuće Allah zna kuće E kući si pošao? E pošao sam u drugo selo pješice ide lako udaljeno, kaže zbog čega da je da posjetim brata u vjeru. Kaže zbog čega, kakav ti interes, ili hoćeš nešto od njega, jer sklopiješ trgovinu, da nešto od njega uzmiješ, da? Čime uslovljavaš taj odlazak njemu? E, ničim, volim ga u ime Allaha Đalešanu. E, kaže, ja, znaj da sam ja glasni pod Allaha Đalešanu, i Allah ne poslala ti kaže, znači Allah voli kao što ti njega voliš, kao što ti njega voliš u ime Allaha Đalešanu. Zatim, da to obrazko bude vezano za iman i za bogobojaznost, a to se neće desiti braćo dok se muslimani ne oslobode loše društva i loših, i loših veza i dok ne zaberu prave prijatelje od čestiti i bogo, bogobojazni, kako smo citirali u kuranskom, aj, u kuranskom ajetu, e, inna mel mu'mina ihvatum. Jer kada je poslani se osrna, čovjek je na, na vjeri svoga prijatelja. Zato gledajte koga će za prijatelja. I kad vidi čovjeka s kim se druži, znaj da ga voli. Dok se sa njim druži. I on je na njegovoj vjeri on voli ono što je kod njega. I njegov put, i njegov menheđ, i, njegov, i njegove osobine, njegov ahlak, ne bi se družio sa njim, sa njim da nije, da nije tako, da nije tako. I kada braštvo bude tako, vallahi je čvršće od najčvršćeg bedema, čvršće od brda, ne može ga ništa ponuljati. Zato poslanik sa veselem daje, daje toliki stepen i daje toliku počastom braštvu, Šta radi posle hijdžri? Šta je uradio poslanik sa veselem bratstvo u Medini? Je li prvo opremio vojsku? Je li prvo zadužio ko će biti oficiri? Ko će biti vojskovođe? Je li prvo napravio ustav? Ne. Šta je uradio? Pobratinio muhađe i inšari. Prvo to. Šta dalje radi? Je li posle toga uradio osnovu prepomenu? Ne. Gradi mesčid. Gradi mesčid. Zašto? Gdje će se okupljati tijela tih mu'mina, ali i njihova srca. Gdje će se okupljati i izbližavati njihova, njihova, njihova srca, a to su, te, to su ti mrčidi. Allahove kuće se smiruju srca, i se spominje i veliča Allah Đelešanuhu i vallahi nema drugih mjesta. Šta mislite da se muslimani okupe na koncertu i da im se zbliže srce? Neće vas, samo će im se udaljiti. Samo će im se udaljiti. Takva okupljanja su šeitanska okupljanja i tu se okupljaju, da, da, da ih okuplja ne znam ko, da ih organizuje ne znam ko i da na taj način pokušava zbližiti muslimane neka zna da je to pogrešan put 100%. Tamo gdje je muzika, gdje je pjesma, tu je alkohol. Gdje je alkohol, tu je zinaluk, tu je razvrat, tu je rast. Makar ti ljudi klanjali, pa onda otišli na kakvu igranu. To je ono što danas održava, nažalost, muslimane. Zato se pokazuje koliko smo jaki. Zato se pokazuje koliko, koliko smo jaki. I pred slikom, i pred očima čitavog umeta, čitavog umeta, to smo svi gledali preko satelita, židov, židov skida, hoće da skine muslimanki u Palestini nikav. I kad je uspio silom da to skinuo, ga je punula, to smo gledali, jel tako? Punula ga je zato što je čestita, ponosna. Hoće da odrani svoju vjeru, da pokaže da je mu'minka, ali nažalost nema muškaraca da odbrane njim ponos. Nema takvih ili jako malo I šta je uradio onda židov? Uzeo je pušku i udario je tako jak u glavu da me oslijepio. Da je odmah oslijepio. Gdje je islamsko braćo? Gdje je mu tesim našeg doba pa da dođe da izbavi tu muslimanku koja se na takav način ponižava? Zatim, da to bratstvo bude zasnovano na istinskom putu, odnosno na, a, na, kur, na istinskom islamskom programu, odnosno na Kur'anu i sunnetu, a neće biti takvo braćo dok se takvi ne obavežu na slijedženje, dosljedno slijedženje šerijata i vraćanje u svakom stanju Resulu sallallahu alaihi wa sallam i njegovom sunnetu. Zbog ovoga su braćao ashabi. Šta su radili? Ashabi kada bi se sretni, kada bi se, kada bi se sretni i kada bi odlazi jedni drugi, učili bi jedni drugima suru koju? Vala asr. Zašto? Da dokažu, da dokažu da su oni sljedbenici islama. Sura vel Asr, kaže imam šafi da je samo ona objavljena. Dosta bi bilo muslimani. Dosta bi bilo muslimani. Govori je četiri velika principa o imanu, o radu po onome u što vjeruješ, ono što, što znaš, i o pozivanju drugih i o sabru, i o sabru na tom, na tom putu. Četiri principa za koje kažemo Kajin, al Dževzi, koji postigne, postigao je, postigao je potpun iman. U potpunije, u potpunije svoj iman I kada se to postigne, kada se to postigne, onda je svaki od njih, svaki od tih muslimana, Kur'an koji hoda. Kur'an koji živi Kur'an po svom ponašanju, u svom ahlaku, u, svom, u svojoj poniznosti prema muslimanima, u ponosu i odvažnosti prema kjafirima, u svom pomaganju muslimana, u brigi za ummet, u brigi za Allahov šrijet, Allahove granice i tako dalje. jer vjerovanje, šta je vjerovanje? Šta znači vjerovanje? Vjerovanje znači vjerovat srcem, to je učenje ahli od ili džemata. Izgovarati jezikom i potvrđivati djelo. Vjerovanje bez djela ne znači ništa. Ne znači ništa. Jer lahko jezik nema kosti. Može svaki izgovori šehadu. Da je tako, ne bi Allah zadužio robove sa određenim propisima. Da je samo šehadet, to je šehadu, svako može izgovoriti šehadu. I munafici, zato se ljudi dijele posle primanja Islama na dvije skupine. Na istinske mumljene munafike. Allah će iskušati svoje robove. Isto da svi ko je, ko je istinski mu'min. Dalje, da to bratstvo bude zasnovano na nasihatu, na istinskom savjetovanju, a to se neće desiti braćo, dok svaki brat muslima ne bude čuvar i zaštitnik u ime Allaha svom bratu. Šta to znači? Kad ovaj potrefi, kad uradi dobro djelo, kad je na pravom putu, da ga ovaj podržava, da ga ovaj podržava, da ga hrabri, da ustraje na tom putu i da mu bude podrška, da mu bude podrška, A kad pogreši, da ga savjetuje ima Allaha Đalešanu. Da ga savjetuje, ne da ga sramoti, nego da ga savjetuje na samo. I da bude ustrajan i uporan u tome. A ne da ga gibeti i da o njemu govori, govori iza leđa. Ne voli go ima Allaha Đalešanu, ne može, kako će, kako će gibeti svoga brata? Što je rekao učenjak, i da je gibet dozvoljen, ja to ne bi radio. Ne bi ružno čovjek osjeća kad piše o čovjeku koje, koje, nema tu. A poslanik sa selem kaže u hadisu koji ga prenosi فمن الدار الدين نصيحة vjera je savjet. Li meni ja Rasulallah? Rekli su kome ja Rasulallah? Lillahi, wali Rasulihi, wali kitabihi, wala immatil mu'minin, wali ammatihi. Allahu, kako Allahu savjet? Vjerovanjem u Allaha. Spozna, Spoznavajući svoga gospodara, sljedeći put koji on propisao, poslaniku, sljedeći poslanika sa Veselem, i Kur'an, imamima, kad pogriješe, da ih savjetuješ i da ih slijediš u onome što ti propisuju, što ti određuju dovore, a što je u sa Kur'anom i sa sunnetom i također svim ostalim mu'minima. Zatim da to bratstvo bude u znaku pomaganja u teškoći i lahkoći. U teškoći i vallahi tu se pokazuje istinsko bratstvo. A ono se neće potvrditi sve dok mi ne budemo učestvovali, braćo, u veselju, kad je kod nekog veselje. Vallahi, kad se desi kod brata radost muslimana, imeni radost. Ako to ne osjećam, nije moj iman potpun. Kod vrata tuga, kao da je kod mene tu. Kao da je kod mene tu. Ako nije takav osjećaj, gdje je tu bratstvo? Gdje je tu bratstvo? E tu se pokazuje, tu se pokazuje pravo istinsko bratstvo. Dakle, pomaganje u lahkoći i u teškoći. Mi smo uz Ramazan. Mi smo uz Ramazan išli, braćo, vi znate kakva je situacija teška u Bosni. Nije samo u Bosni i u Čečeniji, u Palestini, možemo danas samo nabrajati sirotinju muslimansku. Naše je jetime, naše hudovice, naše nezbrinute i tako dalje. Upravo zbog ovih slabih veza imanski. Dokaz da su te zaista veze poljuljane, da su slabe, jeste, mi smo otišli u zvornik da dijelimo uz Ramazan hranu ljudima koji su tamo otišli. Oni su ipak opredijelili. Opredijelili su se da žive tamo, mada su tamo četnici, ali ne mogu, šta će i ovamo, niko im ne nudi ništa. Oni jesu navodno neko u, ovam, u, mjestu, u mjestima gdje, gdje, gdje vladaju bošnjaci. Ali nema i nikakvih ni ovamo posebnih povlastica, osim što su možda sigurniji nego, nego su sigurniji tamo, nego što su sad tamo. Ali to je njihov prag i otišli su tamo. Helenejci, kad smo im podijelili, kad smo im podijelili hranu, toliko im je bilo drago, nisi imali ništa. I kaže jedna, vallahi, braćo, jedna stara muslimanka, stara žena, kaže nek vas Allah nagradi za ovu, ja sam zapostila s vodom, a ne znam čim ću se ktavariti. Dakle, pusti u ime Allaha Đelešanu, mu'minka, vjeri u Allaha Đelešanu, ko se o njoj brini? Ja sam zapo... i vjeruju čvrsto u Allaha Đelešanu, zapostila sam na vodi, a ne znam ću se iftari, ne znam šta, šta, čim ću se iftari. I dočekat će možda iftar s vodom. I zbog toga joj je drago, drago, ne mogu, ne mogu da se načude. Pa zar imate neko da se brine o nama? Svi su nas napustili, svi su nas ostavili i prepustili nas četnicima, četnicima njihovo i njihovoj vlasti. I onda nije čudo, nije čudo što se muslimani bune, što se muslimani bune protiv onih koji, koji ih vode. Zato ćemo navesti primjere, braćo, iz islamske istorije, istinskog islamskog bratstva, istinskog pomaganja na Allaha Đelešanovu kako bi svi zajednički izvukli pouke i otišli odavde iz ovog mjesta kao bolji vjernici. Muhammed ibn Ishak prenosi i kaže mi smo ljudi u Medini živjeli živjeli jedno vrijeme a nismo znali ko nam donosi hranu. Dakle, bilo je sirotinje, nisu znali koji hra, kojim donosi. Stalno im je neko donosio i u noći i u danu, ali nisu znali ko donosi dok nismo to otkrili, dok nije umro Zainul Abidin Ibn Husein, sin sin Huseina i unuk Ali radijallahu ta'ala. Kad je on umro, vidjeli smo da više pred vratima nema toga. Nema hrane. I kaže, kad su ga gasulili, na njegovim, na njegovim ramenima su vidjeli, vidjeli ureze od, od kesa koje je nosio, koje je, hra, kesa hrane koje je nosio starim hudovicama starim hudovicama i, i, i sirotinji. Dakle, čovjek koji je radio na Allaha Đelešanu, niko nije znao da to radi dok nije umro, dok nije umro. To je istinsko, to je istinsko bratstvo. Ili, Lejs ibn Sa'ad, kaže, imao je godišnju zaradu od 70.000 dirhema ili 70.000 zlatnih dinara i kaže, svi ubi i podijeli. Svi ubi i podijeli tako da su ljudi govorili, e, on ne treba dava zekat, nema, nema ni sahaba, sve je podijelio. A Boga čovjek, ali sviju, sve, sav taj novac, sav taj novac podijeli. Jedan put je poslao jednog svog slugu da kupi kuću. Da kupi kuću. Kad je ovaj došao, vidio je da u toj kući stanuju, koji je tio prodati ovaj čovjek, da stanuju jetini, djeca. I došao i kaže mu, ovaj čovjek hoće prodati, ali ja bi te obavijesio da u toj kući stanje sirotinja, jetini. Kaže, idi reci im da im poklanjam tu kuću. Poklanjam tu kuću, ne treba mi, ne treba mi. Zatim, braćo, primjer Abdullah ibn Mubareka. Abdullah je poznati muđahid, mučtehid, muhaddis, fetih. I kad bismo brojali njegove vrline, daleko bi nas to odvelo. Pošao je na hađ sa skupinom muslimana i došli su u jedno mjesto, došli su jedno mjesto i vidjeli su, kad su naišli kroz to selo, kroz mjesto, vidjeli su pticu mrtvu. I onda iz kuće izišla jedna žena, uzela tu pticu i odnijela u svoju kuću. Pa je poslao svog slugu u mladića, kaže, idi vidi zbog čega je to uradio. Što će mrtva ptica? Pa ona je rekla, mi smo siromašni, ja živim sa svojim bratom, nemamo šta da jedemo. Pa nam zato treba ova mrtva ptica. Pa je kaže, bilo barek, subhanallah. Muslimani u takvom stanju, a mi idemo na hađ po ko i koji put. Po ko i koji put. Kaj koliko smo ponijeli para, koliko se nam ponio para, ne znam koliko je ponio para njegovu slugu. Kaj hiljadu dinara. Kaj ostavi nama dvadeset. Ponovno može biti da se vratimo u Meru, odakle su, a to podaj njima. To podaj njima i vratimo se kućama našim, bolje nam je ovo nego da odemo na hađ. Bolje nam je nego da odemo na hađ. Zatim, darežljivost i davanje prednosti bratu nad samim sobom. Gazali spominje predaju od Abdullaha ibn Omera, Wallahi, braće, ovo je dirljiva predaja. Dirljivu predaju Abdullaha ibn Omera da je jedan ashab zaklao ovcu, zaklao ovcu jedan veliki dio me, komad mesa ili jednom predeći je da je glavuša bila u pitanju, poslao je hedije jednom muslimanu. I ovaj kad je to dobio, kada neka Allah nagrade Ebu Lahe Domara, pošalje drugu i tako je kružila, obišla je sedam ljudi dok se ponovo nije vratila svom, pravu, svom prvom vlasti. Istio, svaki davo pred svom bratu na, sam, na samim sobu. I nije želio, nije želio da, da, to, da to uzme. Ili Hakim bilježi predaju od, od Aiše radijallahu ta'ala anha da je Muavija radijallahu ta'ala dao Aiši jedan put 80.000 zlatnika. 80.000 kao majci, majci svih vjernika. Volio je poštovu u ima Allah i dao je iz državne kase 80.000 zlatnika. A ona je taj dan bila postač, postila je. I kaj svi je podijelila, sve je podijelila, 80.000 zlatnika podijelila. I bila po, i kasnije na njena sluštnja kaže, pa kaže da si barem ostavila jedan dirhem da kupimo sebi nešto za iktar. Kaže da si me napomenula, ja bi ostavila. Postač, posti, čeka iktar, a nije ušte na umi šta će, šta će, šta će iktar. Da si mi rekla, ja bi možda i ostavila, ostavila koji dirhem da kupimo sebi nešto. Zatim, braćo, blagost i opraštanje braći muslimanima mora biti osobina istinskih vjernika, Buharija bilježi hadis i predaju od Abdullah ibn Abbasa da je čovjek došao kod halife Omera, a mi znamo ko je bio Omer. Kad se spomene Omer, to je ummet. To je ummet, to je simbol Islama i čvrstine u Islamu, simbol pravednosti. I došao mu jedan čovjek namjerno da ga isprovocira. Namjerno da ga isprovocira. I ušao je kod njega i kaže mu, Ja emirul mu'minin. Ja Umar ibn al Khattab i rekao ja emirul mu'minin. O sine Hattabu, ti ne dijeliš dovoljno nama hran i nisi pravedan. Ulazi kod halife. Kod halife spominje mu tri stvari. Ne naziva ga emirul mu'mininom, kaže mu da ne dijeli kako treba, ne dijeli dovoljno i ovo treće je najgore. Omer pozna po pravdi, kaže mu ne sudiš pravedan. Pa se rasrdio Omer i ustao ustao da ga, da ga kazni, ovaj muči kur'anski ajet, huzila afwa, wa amur bila urfi, wa aridan il džahili. Ti se svakim lijepo, ti se svakim i naređuju dobro i kloni se neznalica. I Omer je sjeo. Sjeo je Omer. To je dakle, kur'anski ajet, djeluje na, ima, na, na srce koje, koje, je prepuno, koje je prepuno imana. Bez obzira što je halifa, što je mogo da ga kazni kako je god stio. A da je došao običnom predsjedniku mjesne zajednice našim vaktu, ovaj bi ga za stoku kaznio. I bi na nju bilo kako, bilo kako zlo. Ili čovjek je psovao zemlju Abidina koji ga smo prije spominjali. Psovao ga je, on je čuo. Naišao je sa, svojim, sa svojom svitom i vidio, čuo je to. Pa je njegov sluga pošao, pošla je kompletna svita da ubije ovoga. Ne nemojte ga dirati, pustite ga. I on priđe o mladiću, kaže, mladiću, ja sam puno gori nego kako si ti opisao. A hoćeš da ti kažem i ono što ti ne znaš o meni. Ako ti je duša zadovoljna s tim, kazaš ti ja ono što ne znaš. Pa se ovaj postidio. Da, da, da, je pogrešio, pogrešio i pokajao se i onda mu ovaj skida svoju burdu, svoju džubu i daje mu i daje mu još hiljadu zlatnika. Hiljadu zlatnika. I kad su oni otišli, kaže je ovaj mladić, zaista je ovaj čovjek potomak poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zaista je potomak poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili Također njegov slučaj sa slugom, kada je sluga nespretno služio jednu, njegovo društvo, a on je imao uvaženo društvo, bio je unuk poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio jedan od emira, jedan od poznatih učenjaka i dolazi sluga nosi nosi onaj posudu od grinčarije ili kako što kod nas kaže od cigle od, i padne mu, ispadne mu i padne i rani Zainul Abidina i prospe se sve ono po njemu među takvim društvom. I kad ga je vidio, kad se ovaj rasrdio, kaže mu, citiram Allahove riječi i kaže, Wal kelli mine lgajuba, oni koji se u sržbi savladaju. Kaže, iz jednog vidim, savladuo sam se u sržbu ime Allaha. Kaže, ovaj nastavlja, Wal afina anin nas, oni koji opraštaju ljudima. Kaj, Wallahi sam ti oprostio ime Allaha. Onaj, on nastavlja, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah zaista voli dobročinitelje je oslobodio sam to ime Allaha Đelešanu. Oslobodio sam to ime Allaha Đelešanu. Zatim, ljubav. Ljubav u ime Allaha Đelešanu i odbijanje, odbijanje pohlepe. Tako navodi Malik u svom uvetavu predaju od Tufela ibn Ubeja ibn Kaba, koji je išao sa Abdullah ibn Omerom na pijacu svaki dan. Svaki dan išao, a ništa Abdullah ibn Omer nije kupovao. Ništa. To je kogod najđe on ga po selami, e, smije mu se, svako musliman. Ovo mi više dobijalo. Dakle, ja, Abdullah, zašto, zašto me stalno vodiš? Nikad ništa ne kupuješ, nikad ništa ne prodaješ, što? Kaj, hoću da zaradim sela, da po selami što više muslimana svaki dan. Da, da, da, da i nazivam, nazivam selam, selam i tražim pod Allah nagradu za to. Zatim, Taberani u svom El Kabiru bilježi da je Omer radijallahu ta'ala uzeo jednog dana 400 dinara. 400 dinara i poslao je mladića da i stavio ju kesu i poslao je mladića da je odnese Ebu Ubejdu. Anuru El Džarra ibn Džarra. Njegovom poznatom prijatelju Omeru. Znate kad je Omer rekao kad su putovali za, za kuc. Ide sva vojska, on kaže gdje je moj brat Ubejde. To je svišno tvoja braća. Jeste, ali gdje je moj brat Ubejde? bio poznat po skromnosti, kaj svi smo mi, kaj Omer za njega kaže, svi smo mi skrenuli se staze i posljednika se svojom štiće skromnosti, osim Ebu, osim Ebu Bej. I poslao je njemu 400 dinara i kaj nemoj se vraća dok ne vidi šta će uraditi sa njim. Pazi se što uraditi sa njim. On je otišao i kaže mu, Bej, nek se Allah smili Omeru. Uzme svog mladića i kaže, odnesi ome 7 dinara, onome 5, onome 10 i svi je podijeli. Vratio se i kaže šta je učinio. Ka e, evo ti sad ista svota odnesi i odnesi Muaz ibn Džebel. Pa je odnio i ova isto učinio. Podijelio je. Kad se vratio, kaže šta je učinio? Kaj isto. Kaže Omer, innehum ihvat, ba'duhum min ba'd. Oni su braća. Hoće da pokaže ko su istinska braća. Oni su istinska braća, oni su jedni od drugih. Njih spaja imanska veza. I oni hoće Allahu zadovoljstvo. Takođe primjer Omera, njegovo vrijeme bila je velika suša, pa je, na, pa je na čelu jedne karavane koja je bila na tora na hranu, bio Osman radijallahu ta'ala. I trgovci kad je on došao, kad je došao u Medinu, trgovci su poletjeli sa svih strana da kupe što više hrane, da bi mogli preprodati, i sebe da obezbedi. Pa kaže, koliko, koliko dajete? Pa je dajemo 5% na, komple, na kompletnu robu. Kaže, ja znam onoga ko daje više. Kaj zar, mi ne znamo u trgovini kod nas u našim trgovačkim odnosima da nekoga danas u Medini da daje više od toga, od te cijene. Kaj ja znam onoga ko daje za jedan dirhem, 700 dirhema. Kaj ko je taj? Ko je taj? Reci nam ga. Kaže uzvišeni u kuranskom ajetu مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة primjer onih koji dijeli na Allahu putu kao primjer kao primjer zrna, kao primjer zrna, klasa iz kojeg nigdje, zrna iz kojeg nigdje sedem klasova, a i svako klasa, u svakom klasu po stotinu zrna. Dakle, takvi su oni koji dijele imetak na Allahom putu. I budite svjedoci o trgovci. Dakle, ne dam vama to. Neću vam prodati, vam dakle, ne znam koliko. Budite svjedoci da je ova kompletna karavana poklonjena vam Allaha za samom sirotinji, sirotinji Medine. Sirotinji Medine. Zašto vraći tako? Zašto se tako ponašali ashabi, tabiini? Zato što su shvatili akidu. Zato što su shvatili akidu i što su odvojeni, odgojeni za kuranskom trpezom. Odgojeni su za kuranskom trpezom. Kur'an im je bio uputa. Poslanik sallallahu alejhi ve bio uzor. Shvatili su suštinu dunjaluka. Shvatili su da je dunjaluk prolažan, da je bezvrijed, da je bezvrijedan, da će doći ahiret, da će napustiti dunjaluk i bojali su se Allaha i želili, želili su da sretnu Allaha dželle a on s zadovoljan a kako da ne budu takvi kad su bili svjedoci spuštanja objave. Gledali su poslanika sallallahu kad mu dolazi objava, gledali su njegov način života, kako da ne budu takvi kad bi sudija među njima kad bi budi dvije godine u jednom mjestu kad kadija nikomu ne bi došao da se spori. Niko. Dakle, to su ljudi koji su shvatili, shvatili istinu i kako da ne budu takvi kad su islamsko bratstvo ostvarili, ostvarili u svojoj, u svojoj praksi. Zatim, Kakvi su plodovi islamskog bratstva? Prva stvar koju želim spomenuti braće, jeste uspostavljanje islamskog jedinstva koje ga danas nema. Zbog čega to? Zbog toga što muslimane, ako hoće jedinstvo, ne mogu ga ostvariti bez ovoga. Zato što im veže akida. Veže i akida je što je njihov život zasnovan na bogobojaznosti, na bogobojaznosti što je stalno pred njihovim očima, onaj princip iz Kur'ana, inna ekramakuma inda Allahi etkakum kod Allaha su najbolji koji nas najviše boje. Ili, wa atasimu bi hablillahi jami'an, wa la tafarraku. Svi se čvrzo držite Allah, Allahovog, Allahovog uzeta. I nikakva druga je veza nije vezivala. Niti nacionalizam, niti patriotizam, niti, niti komunizam, niti demokratija, niti bilo kakva druga ideja, niti rodbinske veze, niti, ništa drugo. Jer te veze remeti red, remete red i onu nit koju je Allah džel sam uspostavio među, među vjernicima. A dokaz za to, dokaz za to, i Islam naziva te veze džahilijetski. Oni koji se vežu radi tla, radi geografije, radi biologije, što, što smo rođaci, što smo, što smo bliski, što smo jednog plemena, Allah naziva te veze džahilijetskim vezama.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 To je dokaz da je zražio da Allaha i poslanika i džihada na ovom putu, dokaz da Allah ne priznaje te veze, da je to džahilijet, ne smije nas to vezati prije svega, pa da Allah priznaje to, priznaje Islam to, postoje te veze i treba je održavati, ali ne smije to biti glavna niti ne smije to biti glavna karika koja nas spaja, koja nas spaja i zbog koje živimo i na kojoj, na kojoj umiremo. Zatim, u ezuađukum, vaše žene, ako vas tazbina veže, ne valja, ne valja. A može to vezati čovjeka. Va ašir ratukum, vaša robina, vaše, vaše pleme. Va emualan ektareftumuha, va tiđarekum tahšovna kesadeha i vaši metak i trgovina za čiju se prođu, prođu bojite. Šta to znači? To je zemlja, država u kojoj zarađuješ, firma u firma u kojoj živiš, država koja ti plaća, plaća socijalno, kažete, čovjek može da brani tu državu. Zar mi nismo bili svi spremni ginu za Jugoslaviju za ti? Da su najveći muslimani, da su ashabi došli da šire islam, mi bi bili protiv njih borili se u titunom vaktu. Dakle, zavodi, zavodi te, te stvari, zavode ljude ahabbe ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillah. Dakle, ovo je potvrda ovog islamskog principa. Ako su vam draži od Allaha i njegovog poslanika i džihada na Allahovom putu, sačekajte dok Allah svoju odluku naresi. Wallahu la jehdi lukum al-fasiki. Allah neće uputiti narod. E, kad se prekine ove, kad se prekine ove veze, pogledajte kad toga nema. Kad nema istinu islamskog rata, gdje? Kako su muslimani podijeljeni na raznorazne, na raznorazne državice? na raznorazne emirate i tako dalje. Svaka ima svoje granice, svoje mire, svoje predsjednike, svoje pasoše i u svakom mora, a sve muslimani, a sve muslimani. I međusobno se gazi, i međusobno se bore za vlast i niko nikom neće da popusti kad su okrenuli leđa Allahu i vjeri. A tome se veseli kjafiri. Jer kada islamsko bratstvo bude utemeljeno na akidi, onda se pod jednom zastavom okupe i crni, i bijeli, i amerikanci, i bošnjaci, i afrikanci, i arapi i tako dalje, i onda su oni nosioci Allahove risale na zemlji, i oni su, oni su te, te, sveti, te svetiljke, i čekaju šta? Če, zašto? Čekaju jedno od dvoje, imme nasro imme šehade, ili pobjedu, ili pobjedu šehade na Allahovom putu. I za kratko vrijeme su takvi uzeli Perziju i Vizantiju za kratko su vrijeme uzeli Kinu, Ruske republike, kucali na vrata Beča i tako dalje. Mojima Allah da imi ponovno šala zakucao na vrata Beča. Dakle, i za 35 godina, za 35 godina poslije poslanika sa veselem, od Mašika do Magriba zavladali, do krajnjeg zapada došli muslimani, tako da je ukbedni nafi došao sa svojom vojskom na, obalu Atlantskog okeana, došao pred okean sa svojim konjem, koji igra pod njim. I šta je rekao? Rekao je riječi koje je zabilježila istorija. Kaže, ja rab, ja rab, ti znaš da nije ovoga mora, da me ovo more ne sprečava da bi osvojio sav dunjalu kuziru u svoju vjeru. Osvojio bi sav dunjalu kuziru u svoju vjeru. Gospodaru posvjedoči. Posvjedoči to sam rekao. A šta mislite, nisi imali drugih sredstava? Nisi imali drugi sredstvo, imao samo konje. A šta misli da su sad imali avione koje mi imamo? Auta, luksuzna koja mi imamo. Kako bi da učinili? Kako bi se borili na lavu? Kako bi iskoristili ta sredstva? Sredstva koja smo mi uzeli kao svoj cilj i koji nas sprečava koji nas sprečava i odvraća, odvraća od, od, od, od dženneta. Zatim krajni istok, Ebu Kutejbe, El Bahiri, kad je ušao duboko u Kinu, Kaže mu jedan njegov prijatelj kad je vidio, strah ga uhvatio. Sve uzeto. Sve muslimani samo ruše pred sobom, sve. Ne mislim da kolju da ubijaju, nego padaju kipovi, padaju idoli, mušičke vojske koje su oni okivali u zvijezde, Perzija, Vizantija, Kina. Kaže mu, ja evak u tebe duboko si zašao. Duboko si zašao u tursku teritoriju. Turski, Turci bili varvari. Varvari, ko što su i danas kad su ostali bez islama ko što su i Arapi, ko što su i Bošnjaci, ko što su i Albanci, ko što su i svi oni koji okrenu le, leđa Allahu i vjeru. Nema, moraš se vratiti u džahilijet ako nećeš islam. I onda si takav, kak, onda si vandal, onda si spreman na sve. Onda si spreman, spreman na sve. Kaže, duboko si zašao u tursku teritoriju, a ti znaš, ti znaš da su dani Allahovi sad protiv tebe, sad za tebe. Možeš vidjeti poraz, veli, zanio se previše. Evo, Ibn Abi Kutebe odgovara, kaže, vallahi, Nisam ušao duboko ni zbog še drugog, nego zbog sigurnosti u pobjedu od Allaha Želešana. I znaj, dragi brate, kaže u njemu, kad ti nestane na fakije, kad istekne tvoj rok, džaba ti je poputina koji si ponio, džaba ti je vlago koju izgrtaš, ostade nasljednicima, ti ode, ti ode iz dinaluka. Dakle, neće ja niti ubrzat, niti usporiti svoj eđel. Allah ga je odredio, Allah ga je odredio i zbog toga sam, zbog toga sam ušao. Kako braćo da ne budu takvi? Kad su živjeli, kad su živjeli dakle, u okrilju islamske akide, kad se čvrsto držali Allahovog užeta i kad su im Allaha nisu bojali, bojali ničijeg, ničijeg prijekora. Zatim, proizilaženje iz toga, iz tog islamskog bratstva, islamske civilizacije i kulture. I kada se pod zastavom islama, kako smo opet rekli, okupe ljudi svih rasa, svih boja, svih nacija, svih jezika, svih jezika, i kada su oni beden neprobojni, oni postaju i Arapi i ne Arapi, jedna duša, jedna duša, jedna pesnica u borbi protiv kufra. U borbi protiv onih koji se suprostavljaju islamu. I Resul sallallahu alaihi nas je to naučio i pokazao praktičnim primjerom. Praktičnim primjerom pokazao da bratstvo briše, islamsko bratstvo briše sve druge razlike i granice. Tako je pobratim pobratimio Bilala, oslobođeno groba i mnogi drugi osnovno, sa najboljim krešijama. Bilal je bio namjesnik Medine. U samu je sin oslobođenog groba, postavio za vojsko u 18. godini pored Ebu Bekra, pored Omera, pored Halida, pored svih ostalih poznatih muslimana i vojskovođa i, i, i boraca. Dakle, Islam pruža to, to je islamsko bratstvo čini od, od ljudi i pruža jedinstven primjer, primjer u svijetu i mogućnost svakome, bio on rob, bio siromašan, bio bogat, da se istakne, da uči i politiku, i nauku, i šerijat, i sve, da se istakne u svim mogućim granama. Tako vidimo tako vidimo da se u islamu najveći oslobođeni robovi bili najveći učenjaci. Bili najveći učenjaci. Evo dokaza, braći. Ibn Abi Leila, poznati mu, poznati mu hadis i fekih, bilježi jednu predaju i kaže jednog dana me je pozvao Isa ibn Musa, on je bio namisnik Emir Kufi. Pozvao me, on je bio pristrasan prema Arapima, volio Arabizam nevjerovatno. Volio Arape više od ostalih. I kaže Ibn Abi Lejli, sjeo pored njega i kaže mu, reci mi ko je najbolji učenjak Basri. Ovaj mu nabraja, kaže Hasan, Hasan Basri. Zatim Muhammed ibn Sirin, kada ko su oni, ko im je prijeklo? To su oslobođeni robovi. I ovaj se kaj namrštio, namrštio. Kada ko je najveći učenjak Mekije? Kada je Ataj ibn Rabba, Sejid ibn Žubeir, Sulejman ibn Jesar. E, ko su oni? Oslobođeni robovi. Oslobođeni robovi. E, ko je najveći fekih Medine? Kaže Zaid ibn Aslan, Muhammed ibn Mukedir. E, ko su oni? Oslobođeni robovi. E, pomirio se sa svoga mjesta, kaj lincima i se zacrvenilo. Od muke, što, mu govori da su oslobođeni robovi. Kaže, ko je najveći? Ko je najveći fekih? Kuba. Kaže, Rebija Turej. A ko je on? Oslobođeni rob. Oslobođeni rob e, ko je najveći veki, najveći učenjak Jemena? E, ta Us, njegov sin, Ibn Mulebi, a kaj, ko su oni? Slobođeni robovi. E, ustao je i opet sjeo. Pjeni, pjeni mu iz usta, kaj, e, ko je najveći veki i najveći učenjak Šama? E, Mekhul, a ko je on? E, slobođeni rob. E, a kaj, ko je najveći učenjak Kufi? I kaj, vallahi, da se nisam bojio njegovog šerra, da se nisam bojio njegovog zla, rekao bi Haken ibn Utbe i Hamad ibn Abi Sulejman, šejh Ebu Han, imama Ebu Hanife. Pa sam se pobojao od njega i rekao, rekao sam Ibrahim an Nahaji i Amir al-Sha'bi. Kaj, e, ko su oni? Kaže, Arapi. Ovaj uzviknu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dakle, Allah je omogućio dakle, da ti oslobođeni robovi i u Šamu, i u Jemenu, i u Medini, i u Meki, i u Kufičak, dakle onda se nije bolje rekao bi, jer je priznavano za veće učenjake ove od, od ovih što je spomenuo. Da dakle, to je islam, to je islam i zato braćo ja kažem da se danas vi nada islama ovdje u Evropi. Nada islama na zapadu i od vas umet ne zaboravite puno očekuju. Od vas umet puno očekuju. Ne dozvolite da vas dunjaluk, da, da vas dunjaluk zavara, zato budite pravi istinski uzori. Budite pravi uzori u svemu, prije svega u islamskom bratstvu, u sljeđenju Kur'ana i sunneta, u čvrstom predržavanju Allahove vjere. Nemojte da vas šeitan zavede, da ubači mržnju među, među, među, među vas, da vas dunjaluk zavede i da ne iskoristite ovu priliku koju je me Allah Đelešanu kazao. Wallahi vas je Allah počastio sa onim čim Allah počašava robove koje on voli. Robove koje on voli, a to je iman, to je uputa, to je uputa, to je Kur'an i sunnet, to su svjetlo, to je svjetlo na, dunja, svjetlo na dunjaluku i na ahiretu. Ko nema toga svjetla, on je stradalnik na dunjaluku i na ahiretu. Što molim Allaha Đelešanomu da učvesi naše korake, da učvesi naše redove, da naša srca zbliži, da nas ujedini oko Kur'ana i sunneta, da ubrza pobjedu istine, da pomogne islam muslimana na svakom mjestu, da nam oprosti grijeh i da nas uvede u džennet. Amin. Jazakumullah, hajde, subhanak, Allahum, dike.